Ratna opcija je, kako smo se rodili, uvijek aktuelna. I oružje se nikako ne hladi, samo se oblici ratova mijenjaju. A zašto je to tako? Pa to je upravo zbog toga, ako se sjećate, prošle hudbe smo kazali da oni koji su mupsidi, njihovo zlo dote doseže i poklapa i kopno i more. Znači oni, nevijenici koji čine nered na zemlji, oni žele da zapale i zemlju i more da sva kugla zemaljska gori. I zato Allah Đelešanu, a predvode i židovi, svakako, kada govori o ratovima, kaže Kullema evkadu naren li harbin etfaha Allah. Kada go zapale baklju vatre, to jeste zapale rat i pokrenu ga, samo ga Allah gasi da ga Allah ne spriječi, nikad oni ne bi stali. Leula defu Allahi nase ba'dahum bi ba'din le fesadatil arud. Da Allah subhanahu wa ta'ala ne sputava jedne ljude s drugim ljudima. Le fesadatil arud. Zemlja bi bila puna pesada. Ni trud dobra na njoj ne bi bilo. Mupsidi bi zarazili i otrovali ovu čitavu kuglu zemaljsku. Ova istina, ova islam, ima svoje kadarske neprijatelje. I ona teza koja je izgovorena na ovim prostorima, a izgovorio je čovjek koji je bolji od ovoga običnog naroda, bar po vanštini, kazao je rata neće biti. I za rat trebaju biva dvojca. Pa se još jednom oborila ta teorija da za rat ne trebaju biti zagrijana dvojca. Ne treba vuka zagrijavati da ganja ili onu ovcu koja se predaje ili ono janje koje bježi. On je kadarski neprijatelj i onom prvom i drugom. Tako i nevjernici tijeli mi se suprostaviti ili se ne tijeli suprostaviti, oni neće ni čudni dlaku mijenjati. Pa zato Kur'an kaže ona je za lune, stalno ubijaju. Ona je za lune ju katilunekum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u oni će se konstantno nikad znači neće prestati boriti se protiv vas ubijati vas da vas od vaše vjere odvrate i ovo pogledajte danas ovaj dunjaluk pogledajte ovu dunjalučku kuglu pa ćete vidjeti da je ona ispunjena ratovima. Ratovima na svim nivoima. Pa ćemo vidjeti kako se kod nas ovdje u Bosni vode sada najmanje ona globalna tri rata. Prvi rat je medijski rat. Pa svi ste vi svjedoci kako je počela ova da'ava ova sunnetska dava izvorna vjera koja svakome daje pravo i svakoga želi vratiti pod vinklo, vidjet ćete da se protiv ove dave više od 20 godina sam impera iz razni elektronski i medijski centara vodi takav jedan medijski rat. I on ne prestaje. Svakodnevno možete naći negdje kako nekakve tako zvane vehabije. Oni su problem. Kako oni koji žele da žive izvornim islamom, oni su problem. Hajde nas napadaju klošari, da nas napadaju kafanski ljudi, da nas napada mafija ovoga ili onoga da nas pominjem imena. Poznate mafije na Balkanu. Kad nam to kažu nevijednici Islama ne čudimo se toliko. Ali kada to govore ljudi koji govore bismil islam, koji nose Ahmedije i penju se na nimbere, i predaju na visokim pod navodnim znacima islamskim ustanovama i govore o islamu vode rat protiv nas punjuju ovaj obični narod pa tamo narod malo počne da pametno razmišlja a onda dođe neki Rešid Hafizović koji ima i lijepo ime i prijezima, ali mu ne valja akida i ne valja mu menheđ, to je dokaz kod podlaha doktorira kako će raditi za vlaške interese. Ili fulan ili allan koji iskoristi medije, a najveći mediji, kako su rekli, osmanlije mimber. I zato pogledajte, Skoro mi je došao čovjek iz Novog Sada musliman. Na kome se dobro vide znakovi islama vanštinom. A mi po vanštini sudimo. Pa me je tražio po glavnoj džami. On ima vjerovatno visoko mišljenje o nama. I misli da je nama centar odakle se trebamo javljati istinu, govoriti, glavna džamija u Pušimu. Pa se onda razočarao na trenutak kad mu je bilo kazano da je on promašio adresu, da se mi možemo samo iz nekakvi dolina javljati. Iz nekakvi, kako oni kažu, nezvanični mesđida da bi kazali riječ istine. Pa sami su tu rekli ko vodi medijski rat protiv istine. Pa se ovdje vodi ekonomski rat koga vodi ova dobro namjerna pod navodnim znacima Evropa i svijet koji nas je spasio da potpuno ne budemo uništeni kako oni kažu sa svojim predvodnicima, amerikancima, koji ovde vode ekonomski rat, pa je pravi kerame da nađeš muslimana koji može ekonomski da obstane, da nešto pokrene i zaposli ljude, nego se prave razne zamke i želi mu se podkopati spod njegovih nogu kako ne bi ekonomski nikako stao na noge. A onda dođe neki tuš, dođe neki merkator, dođe neki izgubljeni italijan koji je ne znam koliko mačaka u životu pojeo, da o čukama ne govorimo, ili dođe neki indijanac u zenicu koji Allah zna je se ikada okupao kako ga je majka rodila, ili dođe nekakav kinez u Sarajevo i oni svi mogu da uspiju ne znaju ni jezik, niti znaju mentalitet naroda, niti znaju horat po ovim ružnim cestama. Ali oni mogu ekonomski da uspiju. Pa zato što se protiv njih ne vodi ekonomski rat. Ovde se vodi nemoralni rat. Pa ćete vidjeti da iz naših kuća izaze gole žene da iz naših kuća smrdi nemoral. Da je pred našim kućama kafanski ambijent. A onda da te ne čudi, kao što gledam neki dan negdje otvor džamije i upatle se raspojasane bošnjakinje, za ruke igraju pravo ono vlaško kolo. One su došle da otvore džamiju. One su došle da otvore sezonu zinaluka. Samo je ružno što su izabrale Allahu u kući da se okonje, svira i pjeva. A to sve pod patronatom visokih zaslanika islamske zajednice iz Sarajeva i lokalne zajednice na terenu. Pa je nemoral ušao u naše kuće, taj rat. Pa je ušao u naše džamije. Pa je ušao na ulicu. Niko niko ne smije A kazati. Ratna retorika. Svi imaju pravo da prijete. Četnici svaki dan kada sjednu spominju novu Srebrenicu i novu Sjenicu i novi Vukovar i novi Pazar i najavljuju da će ono što nisu odradili u ovi, ako se ne varam, 11 ili 12 genocida nastaviti neće Vuk ni onaj što leži u Hagu ni onaj što živi u šumi neće promijenuti ni čud, ni dlaku oni se svakodnevno postajavaju pod crk, pred crkvama i nose vojne uniforme i zovu se četnici, znači prava vojnička terminologija po četama, imaju svoju vojnu hirarhiju i to ništa nije problem. Problem je kada neki napačeni musliman, onaj u Iraku koji je gledao da mu se ubije milion braća i sestara, ili onaj musliman u Afganistanu kome je srušena država, ili onaj gladni musliman u Somali koji se izgladnjuje, ili mala svota muslimana koja trpi tolike genocide od ruski careva do današnjeg Putina. Problem je ako musliman u Siriji ili mala skupina ljudi kaže ovo se trpiti više ne može. Ovo je prešlo sve granice. Oni jedino ne smiju pričati o ratu. Mi ne zagovaramo ni rat, ni mir. Ne bojte se. Mi ne zagovaramo ni rat, ni mir. Ne bojte se. Mi zagovaramo islam. Islam. I najsretniji bi bili kada bi zavladao islam ko u Maleziji i Indoneziji. Da nikome ne fali ni nokat na ruci. Jer mi nismo željni krvi. Mi nismo mesožderi. Mi ne, ne pijemo ljudsku krv. Zato što mi slijedimo najbolje stvorene svih vremena. Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi ve sellem koji je vodio ratove. I ovo je akcenat na koga mi stavljamo sad svoju riječ. Mi ćemo otvoriti jednu novu sezonu serijala da govorimo o ratniku, o vojniku, o komadantu koji se zove Muhammed Mustafa sallallahu alaihi ve sellem. Da obrađivamo bitke u kojima je učestavao Allahov poslanik. Pa da kažemo sebi, i da naučimo i ponovimo kako trebamo biti u tom segmentu. Da se ne stidimo svoje historije, čega se drugi trebaju stiditi. Danas zagovarači novog poredka su jako zabrinuti zbog hemijskog oružja u Siriji. Molim te lijepo, krenimo redom. Bacaju atomske bombe u Japanu na Hirošimu i Saki. Ubijaju preko 400.000 ljudi se u Vjetnamu rodilo poremećeno zbog bacanja hemijskog oružja. Od, sram, od drugog svjetskog rata su poveli 72 rata. Ubili čitavu bivšu Jugoslaviju 22 miliona ljudi. Drugim kažu iz njihovi redova da su svjetski policajci. I da im ne treba nikakav dokaz, samo koji im se neko ne sviđa. Ili osjete tu na mirišu kogusari, da tu ima s jedne strane prilika da se utrne Allahovo svjetlo, a s druge strane se šta od unjaluka pohara, onda se dižu na noge. I to onda medijski timo pripreme i objasni kako oni žele tamo Afganistancima blagostanje, kako su oni zabrinuti za Somalice, kako su oni zabrinuti za Sirice, za Iračane. Oni žele ljudima dobro, a 75% im se ekonomije zasniva na proizvodnji oružja pa pametnima je i šaret jasan. Valja to prodati i valja ljude ubijati da bi se do para došlo. Zamislite Mufsidina fil Ard koji pravi oružje da bi ubijao ljude da bi pare zarađivao. I takvi nama trebaju da drže lekcije i mi treba da se u njih ugledamo i od tuda dolazi neko svjetlo i oni su ljudi koje trebamo mi uzeti da slijedimo Oni koba jagi žele dobro. Ovdje ne cilja, braćo, samo na one najmračnije. Svi su oni u PDK-a. Nikada se Francuz nije Alžiru izvinuo, a pobio je dva miliona ljudi. Holandžani su opljačkali Indoneziju, Maleziju i dijelove Afrike gdje i dan danas imaju svoje kolonije. Talijani su otišli u Libiju, Švabe su poharale Balkan i srušili hilafet ovdje. i opljačkali begove i jagove i pokupili zlato i srebro i dukate i odnijeli sve pod plaštom žele dobro ljudima ovdje. žele ljude naučiti kako se treba kulturno živjeti draga moja braćo Ratna opcija je u svakom pogledu. Rat danas vlada u našim kućama. Recite da nisam u pravu. U našim kućama vlada rat. Svaki su dan neredi. Svaki su dan nekakvi obračuni. Svaki su dan neke verbalne prepirke, svađe. Pa čovjek sa ženom je uvijek ili u ratu ili potpisuje primirje nikad nije u miru. Koliko vas je ovdje razvedeni? Koliko je na putu da se razvede? Zašto je to tako stanje? Pa zato što je ratna opcija na sceni. Ko će ljude izvući iz ovoga stanja? Ko će ponuditi svjetskoj javnosti i svjetskom poredku izlaz iz ovoga čorsokaka? Treba li se razmišljati u odgovoru? Zar to nije islam? Zar to nije onaj koji je poslan وَمَا illa إِلَّا lil alamin? Poslan je kao milo svim svjetovima. I tomu svjedoče i židovi i kršćani. I mušici koji su koliko toliko pravedni bili. Morao je Ebu Sufjan pred Hiraklom govoriti riječi istine, iznositi pozitivnosti i lijepe karakteristike Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem. A pogledajte danas ljudi koji vode ratove. Ko bi to poželio da mu Radovan Karadžić bude komšija? Ili da mu Buš stari ili mlađi bude komšija? Ili da mu bude Stalin ili Lenin Komšija? ili da mu budu najveći silnici koji su vodili krstaške ratove. Ko bi njih poželio sanjati, a kamo li pred svojim očima vidjeti? A nema razumnog čovjeka koji kada bi se upoznao sa karakteristikama Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, a da ne bi poželio da ga svojim očima vidi. Pa kod nas je pravilo ko sanja Rasula sallallahu alaihi ve sellem, To je posebna radost. I onda analiziramo toga čovjeka čime se je to Allahu približio. Da ga Allah počasti da usnu vidi Rasula sallallahu alaihi ve sellem i ne može ga vidjeti osim kao najljepše stvorenje. Ne može se iblis pretvoriti u lik Rasula sallallahu alaihi ve sellem a ne treba se iblis pretvarati u ove pobrajane. Oni su u pedeka sa iblisom po strahotama i govoru, izgledu i čudi i naravi. Možda im samo iblis daje instrukcije, a ne kaže im da trebaju oblik mijenjati, jer su ružni kao i on ili ružni od njega. Zato, draga moja braćo, u govoru o Rasulu sallallahu alaihi ve sellem i njegovom vođenju ratovanja, ćemo naučiti mi muslimani, jer se danas vodi medijski rat, kako su muslimani jedino krivi za ovo stanje. Neki ljudi koji imaju karašnikove, koji ne može zeca pogoditi, kamo li avion oboriti, ili nekog tamo, neki sistem raketski slušiti, Oni su teroristi. Što brane, ako se još tam može odbraniti. Ili zbog toga što su u krvi do koljena, a uzročnik te krvi su nevjernici, koji su jako zabinuti ovih dana. Ne znaju kako će još jedno pokazati svjetskoj popularnosti, populaciji kako treba zavotati još jednu novu zaviru protiv naroda u Siriji i napasti na najbolje sinove ovoga ummeta koji ako griješe neće nikada osporavati da su pogriješili. I ja sam ubijeđen kogod bilo kojoj grupi muđahida uspostavi dokaze šerijatske, a ne dokaze kile vakalo kesec soal izmišljanja i naglabanja, da će se oni izvinuti kome god treba. I to će uraditi Allaha radi, jer oni nisu silnici, oni robuju Allahu tabareke o ta'ala i žele preko tog ibadeta da se dopačaju najveći stepena u džennetu, a na dunjaluku da ostane red i za njih, a nikako nered kako to drugi rade. Pa zbog toga, draga moja braćo, to je pouka nama, a pouka i našim nevjernicima, neprijateljima, pošto kažemo da vlada medijski rat i sva američka nacija, i ruska, i evropska, i indijska, i čitav kontinent, to jeste čitavi kontinenti, sva ova kugla zemaljska, njima se formira svijest preko raznih medija, vodi se jedan specijalan rat, pa ćete vidjeti koliko je muslimana zbunjeno i ništa ne razumiju. A možeš misliti onaj ko se najednje paščetine, krvetine i zalije to sa vinom ili konjakom i drugim šetalucima koje neće hajvan da proba. Ne možeš najdresiranijeg čuku nagovoriti da je on jednu zapali ili da on malo rakije potegne ubijeđen sam da mu, i, da mu i krvetina smrdi. Zato što je prirodan, iako je to njemu dozvoljeno, jer on je mesošter i može da jede i krepalaštinu i zaklanu, Pa se formira svijetu ono što nekome odgovara, a nikako da svijet normalno razumije pa ćemo uz Allahu Tebareke Votara pomoć u govoru o bitkama Rasula sallallahu alaihi ve sellem kako je on ratovao kako se za borbu pripremao kako se prema zarobljenicima obhodio kako je ulazio u mjesta koja je osvajao kako je svoju vojsku pripremao šta im je govorio pa neka onda nevijednici zaključe Ako imalo još pravde, kod sebe imaju. Za kim se to treba povoditi? Hitlerčića će biti do kijameta, ali hoće li biti ljudi koji slijede Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, a i ovi zbuljeni muslimanima, da pošaljemo poruku, da znaju čitati između redova, da moraju shvatiti jednom, da nevijenici sebe ne vole do podne, a od podne nikoga. Pa da znaju da smo mi griješnici i muslimani su i ljudi su griješnici, ali smo mi spremi da se za svaki svoj promašaj popravimo, jer nas tako islam od nas traži i mi tu nemamo kompromisa, jer je nama trun oholosti zabranjen trun zavidnosti zabranjen. Mi moramo biti pravedni prema svojim neprijateljima, a kamo li onda prema prijateljima? Kulu kavli hada, ostavfila li urekom, vestavfiruhu, innehu huo al-gafuru rahim, wa ahiru da'vana, in ilhamdulillahi, rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Bitka na Bedru. Kao što znate i puno ste čuli o ovoj bitki, poslanik alaih salatu wasalam je zbog ove vjere ostavio sve mušicima u Mekke ostavio najbolji komad zemlji, ostavio najbolji mesiđi do sunnjega dana, ostavio svoje najmilije djetinstvo gdje je troveo, radi ovog dina je otišao 450 km. Biva, evo vam, nevijenici sve, dete nas popustite malo. Ostavite nas na miru da mi živimo svoj život, a eto vama vaše života. Ali ne može se bez one kadarske nisu nevjernici mogli se s tim pomiriti, nego su preko saveznika u Medini židova i munafika stalno spretkarili. Pa su to ashabi primijetili i svaki su dan, danonočno 24 sahata, Allahova poslanika čuvali, znali su da je nevjernička parola zarobiti, protjerati ili ubiti, i nikad je neće promijenuti. Dogod Allah nije objavio vallahu jasimu kemine nas, Allah će te čuvat od ljudi. Onda je Resul alaih salatu wasalam rekao ashabima, nemojte mi se okupljati oko kući, idite svojoj kući, mene Allah čuva. Nećemo govoriti o detaljima i o samim momentima bitke na bedru, nego ćemo izvlačiti poruke i pouke, To nam je sada bitno. Ako želi više od toga, vjerovatno će se moći donamiriti čitajući siru Resula sallallahu alaihi ve sellem. Postavlja se pitanje zašto je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio borbu? Zašto je jedno vrijeme borba bila zabranjena? Zašto je borba u etapama dozvaljana? dok nije uzela potpunu obavezu, a to je fart. Pa to je jedan od odgovora nevijednicima da je islam savršen, da je precizan. Mogao je Allah Đelešanu odmah u Meki propisati džihad i poslati oni pet hiljada meleka koji su došli na Bedr. Jedni su bili sa bijelim turbanima, Na bedru su svi bili, kažem, sa bijelim turbanima, osim Džibrila koji imao žuti turban. A na Huneinu su imali crvene turbane. Mogao je Allah poslati u Meku. Zamislite šta može 5000 meleka koje predvodi Džibril. Šta mogu raditi nevjernicima? Ovo je za razmišljanje. Šta Allah hoće sa ovom vjerom? Pa po druge godine po hijri, je li tako Allah subhanahu wa ta'ala dozvoljava udine ledine yukatelune bi ennehum zulimu. Dozvoljava se ljudima se bori zato što im je zulum natjeran. Zato što im je zulum učinjen. Sve su ostavili u Mekki. Pa je dozvoljeno da se mazlum podmiri Pa su čuli muslimani da se kreće Ebu Sufjan sa svojom karavanom i šama i goni u podprilike u robi i u vrijednostima puno toga, dobar dio onoga što su muslimani. Ne dobrovoljno, nego bez dobre volje ostavili u Mekinu. Pa je Resul alaih salatu wa wasalam dozvolom Allaha Đelešanuhu na brzinu krenuo. Prije toga vidjet ćete da je slao za slanike da se prati njihovo kretanje to je slično. Postavlja se pitanje, ovo je pojenta, zašto je Allah subhanahu wa ta'ala propisao džihad? Propisao je Allah subhanahu wa ta'ala borbu, rat, da bi se uspostavila istina, na zemlji da bi se ona čuvala, to jeste vjera da bi se čuvala i da bi svako dobio svoje pravo. Evo zbog čega muslimani vode borbu kad je već vode, a kazali smo da je ne zagovaraju, nego islam zagovaraju. A ako već ne može nikako drugačije, onda muslimani kada vode rat i kada vode borbu, onda to vode na ovaj dostojanstven način, tačno korak po korak iza Resula sallallahu alaihi ve sellem. Pa mnogo je ajeta u Koranu i mnogo je hadisa u sunnetu Resula sallallahu alaihi ve sellem koji naređuju, koji dozvoljavaju, koji usmjeravaju muslimane da budu spremni na borbu. Između ostalog Allah Đelešanuhu kaže وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Borite se da pometete metež i nered na zemlji i da sva vjera bude Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže šehhul islam ibn Tejmije, kada bude dio vjere Allahu, a drugi dio nekome drugom, onda je stroga obaveza, se vodi borba da sva vjera bude Allahu subhanahu wa ta'ala. A dok braćo sva vjera ne bude Allahu, koji je ovo sve stvorio pa i nas, onda će biti dio nereda na zemlji i mi smo toga svjedoci danas. Tuga pouka sa bedra i općenito sa žihadom se najbolje raskrinkavaju nevjedničke lude namjere zatvori, protjeraju i ubi. U izjem kuru bike ledine kefaru li usbituke u jakutu luke u juhriđuk. U jem kurune u jem kuru Allahi vallahu, u jem kuru Allahi vallahu hajru nakirin. I kada nevjerici spletkare proti vas, da vas zatvore, da vas ubiju ili protjeraju, oni spletkare, Allah, dželle šanuhu, njihove spletke ruši. Pa je dozvolom borbi I jedino se borbom može zaustaviti da ovi silnici, zulumčari i muksidi ne pozatvaraju muslimane, da ne protjeravaju muslimane i da ne ubijaju muslimane. Jedino snagom borbe se može prisiliti nevjednik koji, kažemo, je kadarski neprijatelj islama da se malo sustegni pa da ponudi nekakvo primirje, pa da se dobija na vremenu, a oni dalje spletkari, pa je zbog toga mudrost propisivanja borbe da bi se nevjericima dalo do znanja da ima neko koji može zaustaviti. Ima Allah subhanahu wa ta'ala, ima njegova vidljiva i nevidljiva vojska. Allahu niko ne treba, Allahu je dovoljno i Allah samo kaže kun fe je kun. Budi i ono bude. Budi i nemate više. Budi i Allah nešto stvori što Allah hoće. To jedino može Allah subhanahu wa ta'ala. Dalje, draga moja braćo, iz poruka i pouka z bedra vidimo pravog državnika. Vidimo pravog predsjednika vidimo pravog vojskovođu koji zaslužuje sve pohvale u ljudskom domenu. Zamislite danas kada ovi silnici vode ratove, možeš misliti u kakvim su IKM-ovima. To nije isturena vojna komanda, nego je to negdje Allah samo zna. Možete pretpostaviti gdje je onaj sirijski divljak sada. Ili gdje su nevjednički vladari, kada im se repljača počne tresti, a gledajte Rasula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, i ovo je dokaz da nevjednici vode kukavičke ratove. Poslanici su svi bili ratnici. I to je pravda. Izađi Putinu, ti si Hrvač. Izađi pred muslimane Muđajde Čečenije. Ti povedi lično vojsku pa te ne može ništa zatrefiti, osim što ti je u kadru određeno. Ako ti Allah propisao da 100 godina živiš, ne može te ni nijedan metak pogoditi. To je naše vjerovanje. A ti ne vidiš dalje odnosa. Nema toga danas. A gledajte Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Kakva je njegova veza? Ovo se ne veže za nekakvo posebno gvože i hemijsko oružje i tipke predsjednio ovde i onda kes, kako se sravnio tamo nekoga. Kema tu din tu dan, ali znaj da ćeš dobiti istom vrstom. Onaj ko se bude iživljavao i na njemu će se iživljavati. Onaj ko bude proganjao i njemu će zemlja postati tjesna. Onaj ko bude zulum činio, vidjeli ste kako je ministar rata u Izraelu završio preko deset godina je na svim najmodernijim medicinskim aparatima priključen bio. Allah ga je ponizio na ovome svijetu. A tek šta ga čeka u džehennemu koji je u obisan nosir. Ružan je to završetak. Resul sallallahu alaihi ve sellem dok vojska kako je došao i vajetima spava na bedru. Resul alaihi salatu wa salam ne spava. On klanja Allahu subhanahu wa ta'ala. On dovi Allahu dželešanuhu. On moli Allaha dželešanuhu da ova vojska, ova mala skupina koja treba sva da se popre na 70 deva. Jedni idu u pješice, a jedni su na devama. Da ova mala skupina muđahida ne bude uništena. Pa je toliko dovio da mu je njegovo grtač znao česan spadne s njega. Pa bi mu Ebu Bekr ponovo vrati o grtač i kaži o Allahu poslaniće, pomoće nas Allah. Ovo ne znači da Resul sallallahu alaihi veselim ne sumlja, ali on čini ibadat Allahu subhanahu wa ta'ala i čini puno na fila. Zašto? Zato što jaki ibadeti trave jake mašinerije, jake ljude koji su hrabri i koji imaju veliko pouzdanje. Obraćaju se Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne vijeću razjedinjeni, ne vijeću koji jede ono što je Allah zabranio i pije što je Allah zabranio i koji su žedni krvi ljudske, a onda se našminkaju kada pred kamere izađu i tako svjetsku jel tako, populaciju manipulišu, nego čovjek koji je uvijek prirodan i koji zavrednjuje da se slijedi, a to je Resul Islama Muhammed s.a.v. I evo onoga što moraju nam nevjernici pozaviti. Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje šartove. I kada se ti šartove ispoštuju, Allah šalje ne na to, nego meleke sa nebesa, Pa je na Bedr došlo 5000 meleka. I mogli su to i naučnjaci, i danas se to može dokazati, da se sabljom ne udara po vrhovima prstiju i da ne može čovjek koji drži sablju ili koplje ubijati sleđa i po vratovima. To mogu samo meleki, Kao što kaže Allah dželle šanuhu: "Iz yuhi rabbuka ila al-malaikati anni ma'akum." Kada je Allah dželle šanuhu objavio melekima: "Ja sam s vama." "Fathabitu alladine amanu." Pomozite i starite sa vjernicima. Sa ulqi fi kulubi alladine kafaru ar-ru'b. A ja ću u srca nevjernika ubaciti strah. Udrite i po šijama i udrite i po ratovima njihovim. Ovo Allah subhanahu wa ta'ala govori i ovo je dokaz. Pogledajte ko zasluži ovo. Došao je Džibril Allahovom poslaniku ali salatu wasalam na po bedra braću. Pa mu je rekao u Allahov poslaniće kakvo imate mišljenje ovim koji se s tobom biva o muhađirima i ensarijama kaže to su najbolji kod mene. I vi znate da su učesnici Bedra imali posebne ordene kod Allahova poslanika ali salatu bo sram. Posebne stepene kod Allaha Đerlešanu. Pa ona Ebu Belta kada je poslao pismo za Meku, glava bi mu bila otkinuta samo da nije bio učesnik Bedra. Kaže mu Džibril, i ovi meleci danas koji su sa nama, oni su kod nas najbolji. Znači, Allah Đelešanu je najbolje meleke sa najboljim melekom poslao na najbolju bitku, bitku na Bedru, najboljem vojskovođi, najboljem Resulu, Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Pa zamislite, draga moja braćo, ko se može boriti protiv Allaha? Ko se može boriti protiv meleka? Meleka? Ko se može boriti protiv vjetra? Ko se može boriti protiv vode? Ko se može boriti protiv vatre? Ko se može boriti protiv zemljotresa? Ovo je samo kap vode u moru. Sa čime Allah subhanahu wa ta'ala sve upravlja? Ko se može boriti protiv straha? Ne možeš ti to kontrolisati. I zato vidiš da griješnici i nevjernici uvijek nešto istraživaju uvijek i nešto muči. Pa to je taj strah. Ovaj naš Resul, draga moja braćo, je potpomognut i oni koji ga slijede sa strahom na mjesec dana hoda. Pošto mi ne negiramo tehnologiju i ne kažemo da je to novotarija, to znači strah ide od kraja do kraja svijeta. Zamislite koliko može avion da obiđe za mjesec dana ili kamion ili bilo šta u prevoznim sestava. Pa strast stiže na kraj svijeta. Samo ako su šartovi za pomoć uspostavljeni. Draga moja braćo, Resul sallallahu alaihi ve sellem je bio veliki strateg. S druge strane, je bio je ponizan. Možete pretpostaviti kada danas Hitler, kada je tijelo da obiđe Sibir, rekao je svojim najvećim inženjerima, zamjese ću vas sve pobiti. Ako mi ne napravite auto s kojim mogu čitav svijet obiće, ja se ne zaledim, niti da prokuham, pa mu smo napravili u bubu, Volkswagen na zračno vađenje. A pogledajte ponizosti Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ovo je metod da budeš omiljen kod svoje vojske. Ovo je metod da nađeš da bude ljubav od strane vojnika prema komandantu i predpostavljenom. Jaše Resul sallallahu alaihi ve selleme, najme trojica na jednoj devi. Lubabe i Alija radijallahu ta'ala anuhum i Allahu poslanik alaihi salatu wa selam, nije to otići do bužima četiri kilometra. I tu bi se mira posvađali rekli, ne mogu ja ovo podnijeti, to je put 450 kilometara. Možeš misliti čovjeka sa 55 godina, Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, koji ide pješice, pa ponekad onda uzješe on, pa ponekad Ebu Lubabe, pa ponekad Alija radijallahu ta'alanu. Ko će ovakvog komadanta mrziti? Ko će ovakvom komadantu iza leđa raditi? Samo nevjernici monafici. A vjernici će kazati kao što su kazali na bedru o Allahu poslaniće, nećemo ti danas kazati kao što je kazao Benu Israil, idheb ente u robbike fa qatila, inna hauna qaidun, idi ti tvoj gospodar se borite, a mi ostajemo ovdje sjedimo. Nego kaže ashab, mi idemo s tobom i desno i lijevo i naprijed i nazad i oko tebe smo stalno, da se borimo na Allahom te barakevo ta'ala putu. Pa kaže Ibn Mes'ud, kad je čuo Allahu poslanik kada je salatu selam ovo od ashaba kaže obasjalo ga je sunce biva njegovo lice se obasjalo nurom povećao se nur kod Allahova poslanika kada je salatu selam i to ga je posebno raspoložilo pa je nakon toga kazao fasiru ila al-janna požurite ga džennetu arduha samawati wal ard čija je širina između nebesa i zemlje pa kaže jedan od ashaba Behim, behim. Pa mu kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, a šta to kažeš? Nejasno Allahom poslaniku alaihi salatu wa salam. Kaže o Allahom poslaniće, samo da poginem i odmah u džennet kaže jeste. Pa je izvadio svoje datule i počeo da i jede i opet da viće behim, behim i da govori koliko nebesa i zemlja prostranstva u džennetu. Pa je bacio datule i rekao, ako bi ja živio da pojedem ovo nekoliko datula, a možeš misliti koliko je to bilo datula. Ako je bilo sedam, to je plafon. Ja bi kaže, lekanet hajati tawila, moj bi se život produžio, kad ću ja to pojest? Valja u džennetić. Pogledajte komandanta, pogledajte vojnika, pa ko protiv ovoga, ove vakve reprezentacije može ratovati? Zato mi radimo na kvalitetu, a ne na kvantitetu. Mi želimo da ljudima pokažemo primjer, pa ga nećemo pokazati na sebi, jer nismo, nažalost, dobar primjer. Zato želimo da govorimo o onima kojima historija svedoči svako dobro i Koran i Sunnet. I nevjernici Islama im ne mogu ništa prigovoriti. U džihadu, draga moja braća, i na putu je obavezan emir. Pa Resul sallallahu alaihi ve selleme ne ostavlja Medinu onako, nek radiš tako hoće. Toliko ne bi volio u svojoj kući da kaže neka radiš tako hoće. Nego se mora znati ko kosi ako vodu nosi. Pa ostavlja Abdullaha ibn Ummi Mektuma, slijepog čovjeka, mu je zina Resula sallallahu alaihi ve sellem, koga moraju svi poštovat. Ne može njemu niko iza leđa nešto. Marifetluke kakve praviti. Mi danas vidimo ljude koji prave marifetluke, vidimo i na djelu. A ova generacija je bila odgojena da nije slijepog čovjeka tjela izneviriti i na cjedilu ga, i na cjedilu ga ostaviti. Na dvojica, dvojica kad idu na put ili trojica trebaju odabrati emira za puta jer je put, kako je rekao Resul sallallahu alaihi ve selleme, dio džahennema. U ovome pohodu prema Bedru bio jedan poznati muši koji je bio dobar borac. Volio je da se bori. Bio je uporan. Pa je došao Allah u poslaniku alaihi sallatu wasalam i tražio dozvolu da sa njima krene. Pa mu kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, irđa, fa inni la esta'inu bil mušik. Vrat se ti odakle si došao. Meni ne treba pomoć od nevijenika. Ovaj je bio uporan. Opet malo, malo, pa pritrči Allahom poslaniku, pa se prenosi tri puta, pa je treći put primio islam. I učestvovao. I od, ovo je jedan od razloga zbog čega se ne zna tačan broj učesnika bedra. Je to 319? Je to 317? Je to 313? Jer bila je i ona dvojca dječaka koji mnogi, mnogi nisu privećivali, sakrili od Allaha, poslanika, ali salam. Pa bio je ovaj mušik koji je primio islam. Pa nas ne interesi na kraju krajeva broj. Nas interesi bit svega toga i poukaj svega toga. I na kraju, draga moja braćo, vjeru čuvaju i brane ljudine. Ovo smo malo prije kazali, pa nećemo ponavljati. Ali ćemo se samo prisjetiti Allah, ajeta Allaha Čelešanuhu, kada kaže minel mu'minine rižalu sadaku ma ahadu Allaha ali, fa minhum men qada nahbe, o minhum men jantadir, vama beddelu tebedila. Ima mu'mina koji su iskreni na ome što su Allaha obećali. Ima i koji su skončali, ovo je ajet objavljen na uhudu, a ima i koji su ostali, ništa nisu promijenili. Čuli ste malo prije, Šta kažu ashabi? Nećemo ti kazati, o Allaho, poslaniće, idi ti tvoj gospodar. Ovo je, braćo, odgoj. Ovo su ljudine. Ovo su ljudine koji su izašli da se suprostave glavešinama kufra. I zato nas Islam uči da mi budemo hrabri, da budemo odvažni, da budemo spremni da se žrtvujemo za Islamu. Ako nas Allah nije stvorio s nekim velikim mušićima, a mi budemo iskani i dali sve što je od nas, jesmo li to zaboravili na meleke? Jesmo li to zaboravili da Allah daje snagu? Pa i ovdje se pokazalo i to su četnici potvrdili kada su vidjeli te male Arape jemence. Jedan je kazao, mogao bi mi uđep stati, ali samo kada sjena njegova prođe, krmi se u žilama lediji. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala pomaže i Allah djelešanu u jedna srca ubaciva strah. U jutepitu ledine amenu. A udruga srca koja vjeruju daje trebat, stabilnost na Allahom tebareke wa ta'ala putu. Zato, draga moja braćo, pošto se o ratovima priča i ovih dana Allah najbolje zna, priprema se nešto što će možda sve iznenaditi, mi gajb ne znamo, ali nevijenicima ništa nije vjerovati. Uglavnom, cilj je Allahu svjetlo trnuti, ali ne mogu Allahu svjetlu ništa, nego znaju i trebaju da znaju da će Allah istinu pomoći vole u hel kafirun, pa kako god bilo, neprijatno i neukusno nevijenicima. Mi s ovim ne pozivamo na ovim prostorima na nekakvo huškanje i ratovanje, ali želimo da kažemo i prikažemo. Neka drugi znaju, ako mi već budemo nekada ratovali, koji su kod nas principi i kako ćemo mi ratovati. I mi nismo kauboji na zemlji, nego se mi s tim ibadetom Allahu subhanahu wa ta'ala približavamo. I želimo da Allah sa nama bude zadovoljan, a nikako ova ili ona televizija, ova ili ona moćna pod navodnim znacima sila, ova ili onaj pojedinac, nego gospodar nebesa i zemlje. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uzmemo ibret iz bitaka Allahova poslanika sallallahu alaihi selleme i da vidimo da bitka između istina i zabude traje do sudnjega dana i da poslanici su bili skušavani, jedni ubijani, a drugi u laž ugonjeni. Tako da ne čudi što se istorija ponavlja, Budimo spremni da budemo Allahovi robovi. Bojimo se Allaha pa će nas Allah ustabiliti i učiniti da se sve ostalo boji. A ako se budemo bojali bilo čega mimo Allaha, Allah će nas kukavicama učiniti. Molim Allaha te bareke votala da pomogne islami muslimane, da uzvisi zastavu pravde, zastavu tevhida, a da ponizi mukside i silnike na zemlji, da ubrza pobjedu islama i olakša srcima na kojima je koprena, da se otvore i da prihvate islam i da se za sva vremena spase na dunjalku i na hiratu.